Sława Ojcu i Synu i światomu Duchu. Chwali duszę moja Gospoda, woschwalił Gospoda w żywocie mojem. Poju Bogu mojemu, donde żyję. А не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в нижении спасения. Изыди дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнутся вся помышления его. Блажен помощник его, упование его на Господа Бога своего. Сотворшаго небо и землю, море и вся яже в них, хранящаго истину век творящаго даю шагу пищу молчущим. Господь решит окованный, а Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженные, а Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы сира и вдову при путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой в Сионе.